Како ви се допаѓа ово освежување денеска? <laughs> Значи, знаете како им било на израелците во пустината? Денес рекавме ќе зборуваме за пустината, за незиното значење во духовниот живот воведни зборови ќе прочитаме, бидејќи тоа беше контекстот кога беше попарана оваа тема, уште кога го проучувавме, мисля, беше еден од утринските стихови. Да отвориме во Евангелието според Матеј, кога го проучувавме случајот со Христовото искушение. Евангелие според Матеј, четвртата глава, првиот стих. Како почнуваше стихот? Тогаш духот го одведе Исуса во пустината, за да биде искушуван од гјавол. Много интересни зборови. Што е тука интересно? Што текстот вели духот го одведе. Само во овој стих на некој начин ни се објаснува улогата на пустината во духовниот живот. И за нас како поединци, и за целата црква. Ке се вратиме на овие зборови. Пустината се споменува на многу места во Библијата. Пустината, еве ке прочитаме неколку стихови на таа тема, да отвориме во Откровението, например, да се подсетиме на некои познати зборови, на некои познати пророќства. Откровение 12 глава, например, каде што се зборува за, на некој начин, однапред, пророчки за историјата во главни црти на христијанската црква, на Христовата црква. Христовата невеста. Таму во петиот стих се вели, откако жената роди машко дете, а тоа е Исус, кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол, и детето неизено беше грабнато и однесено кај Бога и неговиот престол. Тоа беше петиот стих, Откровение 12 глава. И сега веднаш шестиот што после тоа? Што после Христовото вознесение? А жената побегна во пустина. каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму 1260 дена. И ова е доста енигматично и интересно. Тука се споменува период кој што одговара на 3,5 години овие споменати 1260 дена, се споменуваат во наредната глава 42 месеца, тоа е ист период, се споменуваат во книгата на пророкот Данијел пол времиња. Исто така период кога Божиот народ ќе биде гонет во истата 12 глава, Откровение, 14 стих, се кажува следното. И се дадоа на жената две крилја како на голем орел, за да одлета во пустината, на своето место, каде ќе се храни време, две времиња и половина време, далеко од лицето на змијата. еве повторно тие три и пол времења. Кога сме веќе тука, близко е значит, наредната 13 глава, во врска со првиот звер се вели петиот стих, 13 глава, петти стих, откровение. Нему му се даде уста, што зборуваше големи зборови и богохулства, и му се даде власт така да прави 42 месеци. Проната му се вели како во седмиот стих, например, му се даде да војува против светиите, да ги победи, му се даде власт на секое колено, јазик и народ, и ќе му се поклонат сите земни жители, чии што имиња не се запишени во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Значи, црквата во пустината треба да помине време од 3,5 години или 42 месеци време на прогонство. Или 1260 дена, како што читавме на почетокот во 6 стих од 12 глава можеме да го поврзаме сето тоа со познатите зборови во Данијел 7.25. Данијел 7 глава 25 стих, каде што прв пат се спомнуваат тие три и пол и таму тие се спомнуваат како време на прогонство за Божиот народ, исто како во текстовите од Откровението. Ајде да го прочитаме уште тој текст пред да се вратиме на Христовите искушенија. Значи, Данијел, 7 глава, 25 стих. Многу познати зборови. Овде е во врска со малиот рок, значи. И против Севишниот ке зборува, малиот рок, нели? И ке ги угнетува светиите на Севишниот дури ќе си помисли да ги измени, овој текст вели, празниците нивни. <laughs> Много прецизно. И законите нивни. Па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од три и пол години. Еве во истото тоа време. 1260 дена, 42 месеци, и пол времења, таму откровение 12-14, што прочитавме, жената ќе биде во пустината, далеко од змијата. Тоа е време на прогонство. Значи, се што до сега можеме да разбереме, само од овие пророчки текстови, пустината представува што за Божиот народ? Време на прогонство. До сега. Не е само тоа, меѓутоа на некој начин тоа е. Да се вратиме на историјата на Израел во времето на Мојсей. Како Израел се нашол во пустината, како прво? Излегол од Египет. И сега што? Што ми излегол од Египет? Шо? Веднаш започнало прогонство. Веднаш фараонот ги испратил своите војски против Израел. Морето се отворило за да помине Божиот народ, а се затворило за да загине целата таа фараонова војска. Значи, после сите овие настани, и сега како го нарекува апостол Павле сето тоа, тоа искуство на Израел низ Црвеното море, се секјавате, 1 Коринтијаните 10 глава, како го нарекува апостол Павле, тоа е искуство. Ајде да отвориме таму. Кога Израел поминува низ Црвеното море. Крштевање го нарекува, точно. Најде да го отвориме и тој текст. Прво послание до Коринтијаните, десетата глава, почнувајќи од првиот стих. Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак, е, како ние денес. Само тој беше специјален облак, не било каков. И сите минаа преку морето, и сите во Моисеј се крстија во облакот и во морето. Значи, самото искуство на поминување низ морето, апостол Павле го нарекува крштевање, иако може би никој не се намокрил. Мегето колективно, значи, искуството на целиот народ Израел да помине на Истрвеното море, го нарекува крстевање. му вели сите и тие јадеа иста духовна храна, сите пие исто духовно пиење, зашто пие од духовната карпа, што ги предужуваше, а таа карпа беше Христос. И сега петиот стих. Но повеќето од нив не беа по волјата Божија, и затоа загинаа во пустината. Значи, последите чуда, искуства, крстевање, спасение од прогонства, од робство, повеќето од нив загина во пустината. Значи, пустината може да стане нашето гробно место, ако не сме по волјата Божија. Но факт е дека Божиот народ требал да помине низ пустината, за да дојде до ветената земја. Имате ли во вашите Библии географски карти? На крајот, обично. Колко мина од вас имате? Ова го прашам чисто за оние кои што може би послабо стојат со географија. Вие што добро стоите со географија, не ви треба географска карта, ја имате во главата. Значи, замислете го Египет, како изгледа и кај се наоѓа Египет, и како изгледа и кај се наоѓа ветрената земја. Кај што, каде што Божиот народ требало да стигне дестинацијата. Колко е тоа далеко, што мислите? пример од Александрија до Газа да стигнете, колку тоа таа? Кај ве Зоран има карта? Имаш карта? Како, како вели таму? <laughs> Ако да, ако видите само покрај морето, значи по брегот да, да се движите, тоа е многу близко, јас се не знам точно. Не ми беше тоа битно да го најдам тој податок. <laughs> Колку точно километри има? ако беше целта, ако Израел, што е можно поскоро да, да влезе во метената земја, тогаш многу, за многу кратко време ќе може да стигне до таму, особено откако нивните гонители беа испоубиени во исподавени во Црвеното море со Божијата сила. Меѓутоа, каде се движи Израел после Црвеното море? Дали се движи така, по северната страна, покрај Средоземното море, најкраткиот пат до Газа? Не. Се движи на југ по Синајскиот полуостров. Во сосема спротивен правец. Зошто така се движи? Како прво за да се движи Израел низ пустината, било каде. Или за да запре со движење, или повторно да се крене, да продолжи со движење. Кој одлучувал за тоа? Кој го водел за тоа? Се секавате, Израел, кој управувал со Израел во движењето низ пустината? Облакот, точно. Има еден стих за тоа, таму беше во четврта Мојсејава, или Броеви, Четврта Мојсеева книга, инаку христијаните ја нарекле броеви, тоа е заради оние статистики таму, колку души од, од кое племе <laughs> за војска и така натаму. Мегутоа на еврејски не се вика така. Четвртата книга Мојсеева на еврејски се вика Бамидбар, што значи што значи тоа? во пустината. Значи. И токму таму, во четвртата книга Моисеева се случуваат нај а, судбоносните настани, кои што ја определуваат судбината на израелците. Токму таму Израел паѓа на некои битни испити, заради кои влегувањето во Ханан ќе биде одложено 40 години. Токму тогаш, во четвртата книга Мојсеева е запишан и настанот кој што потоа се споменува и во псалмите, и во посланието до евреите. Кога Израел го искушал Господа во Мерива, или местото наречено Маса, што значи проба, тест. Кога одново, иако тоа не им било прв пат, одново израелците роптаа против Господа затоа што беа жедни, затоа што немаше вода наоколу за да пијат, и затоа што онаа вода која што постоеше, ако вопшто, значи да, да најдат некоја вода во близина, таа вода беше каква, горчлива стои запишено. Ке ги прочитаме и тие зборови, особено кога апостол Павле ги цитира во последните до евреите, третата глава, а зборови што Давид ги запишал таму во 104-тиот псалм. Пустињата е место Самото име пустина значи пусто, не населено место. Меѓутоа тоа не е битното, тоа не е суштината. Да, може да речеме, например, во средниот век Божиот народ бил во пустина од типот на Валденжаните, например. Не бил во цивилизираните места, меѓутоа тоа не е суштината на поимот пустина во духовниот живот. Зошто не е? Еве да отвориме Откровение 17 глава, еден пример. Само еден пример. Да видиме зашо не е. Значи, некои христијани биле во буквално пусти ненаселени места. Особено во време на прогонство. Тоа е точно. И првите христијани биле во катакомби. Пусти ненаселени места. Далеко од Рим, далеко од од цивилизирани места. Мегуто, откровени 17 глава зборува за блудницата. Еве првиот стих. Дојде еден од седомте ангели што ги има седомте чаши и изборуваше со мене велики ми. Дојде ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води. И што вели третиот стих са? И ме одведе духот со духот во пустина и видов жена како седи на црвен двер, кој беше полн со богохолни имиња и имаше седум глави и десет рогови. Овде гледаме дека и големата блудница, која што седи врз э, градот со седумте гори, бидеќи така е протолкувано тоа подоцна, значи, таа не се наоѓа во некоја буквално пусто место, таа се наоѓа среде Рим, а сепак третиот стих ја опишува дека е во пустина. Зошто? Зато што ова е времето кога Рим ја добива својата навидум смртна рана, кога после Француската револуција, после Наполеон, самиот Рим е во прогонство. Папата е во прогонство. Но таму во пустината, тој повторно, значи, дзве, <laughs> жената и дзверот, блудницата и дзверот, се подготвуваат за последната битка. Господ го водил Израел низ пустината. Облакот го водил Израел низ пустината. Тогаш кога облакот ќе се кренал над шаторот, тоа било сигнал израелците да се кренат и да тргнат напред. Кога облакот некаде ќе застанел, тоа било знак и целиот Израел да застане и да отпочине, да, да логорува на тоа место. Зошто Господ сакал Израел да помине на пустината? Значи, до сега пустината е символ на прогонство, тоа го видовме. тоа не е само на прогонство. Дори не мора да постои прогонство. Значи, после египјаните, израелците веќе, добро, имало тука случаеви со Амалик, су конфликти, судири, со некои други непријателски племиња. Мегутоа, сето тоа, значи и судирот со непријателски племиња, и джиновите што ги чекале во ветената, на прагот на ветената земја, и прогонството предходно од, Вавилонски, од египетските војски, сето тоа е средство за главната причина зошто Господ сакал неговиот народ да помине низ пустина и зошто на патот до ветената земја патот до ветената земја минува низ пустина. Што представува пустината? Тоа представува полигон, школо, испити, искушенија, проби, како сакате наречете ги низ кој што Божиот народ треба да се подготви за влез во ветената земја. Потребна е подготовка и сега колку и да трае, ако треба 40 години, ако треба друга генерација, ама потребна е подготовка за да се соочите со тие джинови што чекаат таму на влезот на Ханан. Значи, ако Израел почнал да ропта уште веднаш, затоа што бил жеден или затоа што снемало храна, бил подготвен по најкраткиот пат да стигне до Газа, до ветераната земја и да влезе во неја. Замисле, таа прва генерација била подготвена веднаш да влезе во храна. Според оно што потоа го читаме за нив, се разбира не. За многу помали искушенија тие роптале и покажувале неверство. Дури направиле златно теле кога, само затоа што Мојсей подолго време го немало, не се симнувал од гората. Замислите. Пустината е местото кога и каде Божиот народ треба да се прекали, да се подготви, да се извежба за влез во ветената земја. И да се вратиме сега на Христовото искушение. Мислам, нема да ги читаме конкретните искушенија, тоа не ни е темата, Току пустината како таква. Пред да се појави Христос на сцената, ако така се изразиме, <laughs> на Евангелијата, за него пред тоа проповеда кој? Јован Крстителот, кој што се наоѓа каде цело време? Во пустинјата. И за кого е уште прорекол, и тој се повикувал на тоа пророќство, дека представува гласот кој што вика каде во пустинјата. Што бил Јован Крстел? Јован Крстел за повеќето евреи бил фанатик, ненормален човек. Дори самиот Исус вели, вие велите, че значи, дојде Јован кој што ниту јаден месо, ниту вино пие, можел да додаде ниту се жени, ниту се дружи со луѓе, се повлекол монах во пустина, скаколци, дифмет, рогач, како сакате, преведете го тоа и вие велите гјавол има во него. Значи, е како размислал Божиот народ мнозинството за Јован Крстителот. Јован Крстителот не бил некој уважен, ценет, пророк, теолог, дармр или не знам што. Јован за, за мнозинството израелци бил ненормален човек, фанатик. Вие велите, Христос им вели, вие велите заради тоа, не јадал месо и не пил вино, и вие велите гјавол во него. Значи, без. Зошто била Божја волја Јован да помине, да порасне на некој начин во пустината? Би можеле да читате посебно во копнот на вековите страшни изјави на духот на пророштото. Како прво, има една изјава која што вели Ако Јован <laughs> не, вака ќе парафразирам поинаку, не ми е тука книгата. Божја волја не било Јован Крстел да помине низ рабинските школи во Израел, за да се подготви за својата мисија. Исто така има една друга изјава која што вели дека ако Натанаил, или на друго место Вартоломеј наречен, он е вистинскиот израелец, во кого нема лукавство. Ако тој се обратал кај рабините за совет, никогаш немал да го најде Христа. Замислите, страшни изјави. Значи, водечките теолози на Божиот народ и нивните школи биле место, таква била духовната состојба на Израел, како и денес, слободно можеме да речеме, на овој Израел, не на, не на оној. Духовната штотина била таква што водачите, теолозите, рабините, значи, и нивните школи биле места кои што ќе ве оддалечат од Христа. Од вистината, кои што ќе ве дезориентираат во духовен смисол. Наместо тоа, Господ сакал Јован да се прекали со живот во пустината за својата мисија. И прочитахме на почеток, Духот Свети го после крштевањето Христово, значи, како, како Израел, се крстал на Црвеното море и сега следува пустината. И Христос после неговото крштевање, после богојавлението, после сите тие чуда што се случиле, Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од гјаволот. Значи, пустината е место за испит, за проба, за искушение. Дали тоа значи ка самиот Христос барал искушение? Не. Се разберем, не. Што, што мислал Христос како човек кога отишел во пустината? Ве препорачувам, имате можност денес попладне поручек. Прочитете Вакопожет на вековите, прочитайте ја целата глава за Христовите искушенија. И особено ќе видите на почетокот зашто Христос сакал да се повлече веднаш во пустината. Тој сакал таму самиот значи планирал да пости таму, сакал да се подготви за мисијата која што му предстои. Сакал да помине посебно време во пост и молитва, тој не очекувал искушенија. Ние луѓето кога сакаме да се повлечеме некаде на страна, како што јас на времето правев на матка, подалеку од луѓе, на страна, за молитва, за пост, особено во природа, значи ненаселено место тоа значи дека вие бегате од искушенија, <laughs> ние не, вие не барате искушенија, кога сакате да се повлечете. Се разбира, Господ не не повикува да се повлечеме за цел живот, да станеме монаси некаде. Жал некои така сватиле, дека духовноста се состои само во монаштво и дека аскезата и а, тоа прекалување, тоа подвижништво само во манастири цел живот се постигнува. Не, се постигнува во нашиот секојдневен живот. Мегутоа, постои време кога треба да се повлечеме. Макар за кратко, може би за подолго. Во пост и молитва да се преиспитаме, особено ако ни предстои некое важно дело, некоја важна мисија. И тоа го направил Христос тој не барал искушение. И не добил искушение цели 40 дена, дјаволот чекал да огладне, значи физички да ги истроши сите резерви неговиот организам. Да биде на најслабата можна значи, позиција, за да искушението изгледа гладот, силата на гладот изгледа најсилно во тој момент да посака, значи, да ги претвори камењата во левој. Кога би размислувал со стомакот. Меѓутоа Христос секојаш размислувал со мозокот. Тој сакал да се повлече на мир во тишина, осамен во пости молитва, да се подготви за битка, А текстот вели, духот го одвел во пустината за да биде искушен од сатаната. Како што духот, облакот, шекината, го водел Израел низ пустината каде што Бог сакал. Ни сите тие места каде што има проби, каде што има искушенија. Бидеќи тоа е потребно за нас. Бидеќи ние треба да бидеме прекалени, да бидеме испитани. Ние треба да бидеме испробани, со други зборови. Таму кај читавме во 1 Коринтијаните 10 глава, застанавме некаде ке 5 или 6 стих, но понатаму апостол Павле рече во 6 стих, а тоа беа примери за нас, вели, значи, сите тие искуства на Израел во пустината Тие беа примери за нас, за да не бидеме и ние похотливи по злото, како што беа тие похотливи. И вели, не бидете ниту идолослужители, нели направија и теле, како некој од нив за кој е напишано народот седна да јаде и да пие, па стана да игра. И да не блудничиме како некој од нив што блудничеа и во еден ден загинаа 23 илјади и да не го искушуваме Христос, деветиот стих, како што некој од нив го искушува и загина од змии. Каде сето тоа во пустината? Не мрморете како што некој од нив замрмореа, па загина од истребителот. И повторно 11 стих. И сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше запишено нам за опомена, за нас е запишена целата таа историја. До кој што стигна крајот на вековите и 12-тиот, затоа кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. До 12 стих стигне в 1 Коринтијаните 10 глава. И 13. Друго искушение вас не ве зафати освен човечкото. Но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, запаметете го, че било какво искушение да не снајде. Бог ако допушта да не снајде искушение, тоа не е поголемо од нашата сила, вене. И заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да издржите. Од нас се бара само да веруваме. Израел требало да научи на своја кожа лекции за вера, практична вера, кој што ќе го подготват за влез и за живот во ветената земја. Некој од нив на вистина ги поминаа сите тие испити, за жал само двајца од првата генерација. Но повеќето загина во пустината затоа што самиот Господ рече ме искушува еве да го прочитам уште тој текст Евреите трета глава Значи, Павле рече да не го искушуваме Христос, како некој од нив што го искушува, искушува и загина од змии. Евреите трета глава, тоа е цитат од псалмите, нели? Еве што рече Господ за историјата на таа прва генерација, низ пустината. Ке од седмиот стих. Евреите 3 глава 7 стих. Поради тоа како што вели Светиот Дух, денес ако го чуете гласот Него, не жесточете ги срцата своји, или не отврднувајте ги срцата своји, како во огорченоста на денот на искушението во пустината. Вели, каде што татковците ваши ме искушаа, ме испитуваа, иеко ги гледа делата мои преку 40 години. Значи, тие веќе биле сведоци на чуда, на Божја сила, на Божја слава и повторно не верувале. Со народното првото народно искушение, повторно роптаат, повторно мрморат, се жалат, па што ќе јадеме, па што ќе пиеме, па да се вратиме во Египет, па да не редиме повеќе. Иеко ги гледаа моите дела 40, 40 години, ме искушуваа, вели, самиот Господ. Ме испитуваа. Мегетоа, Десетиот стих вели, затоа се разгневив на тој род и реков, секогаш се заблудуваа во срца свој и не ги познаа патиштата мој. Па така се заколна во својот гнев, дека нема да влезат во мојот покој. Тоа е суштината. Господ сака да не воведе во ветерената земја, да не воведе во неговиот покој. Но на тој пат се наоѓа пустината. И тој пат минува низ пустината. Во таа пустина има прогонства, во таа пустина. Самото прогонство е искушение. Не била црквата гонета секогаш, нон-стоп. Имало периоди на прогонство. Мегуто и самите прогонства се искушение. И сите други искушенија, низ кои што треба да поминеме за да бидеме извежбани, подготвени, прекалени да влеземе во ветената земја. Што се случи кога Израел се исплашил и освен тие двајца, се исплашил од джиновите и рекол не можеме да ја заземеме оваа земја. Па дори посака да каменуваат единствените двајца оптимисти и верници во Божијата сила. Се наоѓа на прагот на Ханан, значи на границата на ветената земја. И сега што се случи? Кога Господ рекол уште 40 години, Што значеше тоа за Израел? Дали црквата остана 40 години таму да дреме покрај границата? Не, назад во пустината. Исто се случи со Атлантичката црква. Тогаш кога беше најблиску после Минеаполис, тука беа и неделни закони, првите неделни закони, подготвени од Американскиот конгрес. Тогаш кога беше најблиску до ветената земја, падна на испит и од тогаш наваму имаме оддалечување на црквата од, од Ханан. Имаме назад пат во пустината, кај што мнозина и со докторски титули ја изгубија, особено заради нив, ја изгубија својата духовна ориентација. Што ќе биде со нас, поединечно? Се што може да речеме, Господ нека ни се смилува, за веќе сторените гребови, грешки, сопки, падови и да ни даде срце кое што ќе верува на неговата сила за сите наредни искушенија додека дојде крајот. Нека му е фала и слава. Амин.